Հայացք։ Զովինար Գրիգորյանի հաղորդաշարի դիտակետում Արցախն է ու Արցախցին։ Հանրային ռադիոյի ստուդիայում հյուրընկալել էինք Արցախյան շարժման ակտիվիստ Ամո Նարիմանյանին։ Բարեկամներ զրուցակիցս Արցախյան շարժման ակտիվիստ Կամո Նարիմանյանն է։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հանրայինի ստուդիայում հյուրընկալվելու համար։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավիրելու համար։ Պարոն Նարիմանյան, 35 տարի առաջ 1988 թվականի փետրվարին Արցախյան շարժման նոր փուլի սկիզբը դրվեց։ Ինչ զուգահեռներ կարելի է անցկացնել այն օրերի եւ այսօրվա իրավիճակի միջև։ Շարժումը, որ սկսվեց այնպիսի մեծ էйֆորիա էր, այնպիսի խանդավառություն, որ բոլորը ուզում էին ակտիվ լինեն։ Այն ժամանակ մեր մեջից ծնվեցին նոր կազմակերպիչներ, ծնվեցին ազգային շահերը գնահատող մարդիկ, Ասկերյանի շրջանում Սլավա Ռուշանյանն էր ղեկավարում շարժումը, Դանիելյան կոմիտասն էր, կամբի մեջ Գաբրիել Ալյուշան էր իմ ուսանողական ընկերը, Միրզոյա Սլավիկ ունեինք, շատ ակտիվ էր Հակոբյանյան Մարատը որի հետ ես շատ մոտիկ էի մեր գախնի ժողովները հենց իր կաբինետում էր կամ խմագրություն էին գնում կոմիտասի մոտ կամ կապի բաժանմունքում Հակոբյանյանի մոտ էինք ես կոլխոզի նախագահ էի աշխատում, գործության վարչության նախագահ, յուրաքանչյուր մեր տեղամասում յուրովի ժողովրդի մեջ աշխատանք էին կատարում բացի ստորագրահավաքները, բացի մյուս բոլոր միջոցառումները, հենց այդ ժամանակ էր ես կար մի գյուղում հուշարձան կանգնեցի 21 թվականին բոլշևիկների կողմից դաժանաբար սպանված կարմիր գյուղացների հիշատակին իրարից անկախ Արուշայան Սլավիկը աղբուլաղ գյուղում դա կատարեց ներնախաձեռնություններ, որպեսզի ժողովրդի մոտ ազգային ժողովրդի սարսկենք, որ ում հետ գործ ունենք եւ ինչի հետ գործ ունենք։ Այն ժամանակ էլ վիճակը բարդ էր։ Մենք ոդքի ելանք հույս ունենալով, որ Մոսկվան կընթառաջի մեզ եւ կմիանանք Մայր Հայաստանին, բայց հետո բազմաթիվ խոչընդոտների հանդիպեցինք։ Այսօր էլ իրավիճակը բարդ է։ Ինչ զուգահեռներ կարելի է անցկасնել։ Այն ժամանակ մենք բանակ չունեինք, այսօր ունենք։ Այն ժամանակ թևուտիկունք էր Հայաստանը, իսկ այսօր հիշում եմ առաջի ժողովուրդ նորագյուղի ժողովն էր ես մասնակցել եմ գախնի ժողովը փետրվարի 1-ի հաջորդեց դրան ցույցերը մեծ համախմբում առաջ եկավ Հայաստանում միլիոնանոց միտինգ էր Երևանում ժողովուրդը այնպես էր ոդքի կանգնել, այնպեսի պաթոսով, այնպեսի ողջավորություն կար։ Մենք արդեն զգում ենք, որ մենք մենակ չենք, ամբողջ Հայաստանը ոդքի է կանգնել։ Բայց այսօր, բայց այսօր ժողովրդի մեջ ճեղքված կա առաջացել, ճեղքվածներ ա տվել։ Ժողովուրդը հարցումները ցույց են տվել, որ մեծ մասը դեմ է Արցախի Ադրբեջանի կազմում լինելուն, որ Արցախը պիտի լինի Ադրբեջանի կազմում։ Իշխանությունների պարտվողական քաղաքականության հետևանքն է, որ Արցախի 120.000 հայերին զոհենք հանուն 3 միլիոն հայերի փրկության։ Իբր շատ բարձր նպատակ է երկար տարիներ ղեկավար պաշտոններում աշխատել եմ հասարակության հետ իմ շփումը շատ-շատ մեծ է եղել եւ մեր ազգի, մեր ժողովրդի հանդեպ ազգ, որ համաշխարհային ցիվիլիզացիային MC բաներ ա տվել փոքր քանակի ազգ, բայց շատ մեծ ազգ ենք մենք։ Մենք շատ հզոր ազգ ենք։ Հետո միշտ էլ մեր տղաները ես որ հիշում պատերազմի սկզբնական օրերի մեր ջոկատների ժամանակ 5-6 հոգով դուրս էին գալիս 40 հոգու դեմ հաղթում էին այ այդպիսի խիզախ տղաներ համարձակությունը նստած էր մեր տղաների մեջ հետո բոլորս այն կարծիք են որ մենք կհաղթենք եւ այդ մեր ուղեղում դա էր ընդորում ղեկավարությունն էլ սա էր մեզ ներարկում ժողովրդին անընդհատ ոչ թե Ինչ Հայաստանի ղեկավարը ո՞վ է տեսել կանգնելա ասում Ղարաբաղում եղերն է սպասում այդ բառը դու ո՞նց ես ասում քեզ երեխաներ են լսում կանայք են լսում ամբողջ աշխարհի հայությունն է քեզ լսում դա ղեկավարի խոսք հա ո՞նց եթե իրական եղերնը կանգնացել լինի մեր դռանը դու իրավունք ունես այդ պարտվողական այդ ապշելու բան է ես ապշում եմ պարզապես այսօր ինչն է խանգարում հայ ժողովրդին համախմբվելու հանուն Արցախի փրկության իմ անձնական կարծիքը այն է որ իշխանությունը պարակտել է ազգը Իսկի չեն էլ ཐակցնում է սրանց գործողությունը այլ գործողությունը։ Բայց Ղարաբաղի այս վերջի երկու հանրահավաքները ապացուցեց, որ Ղարաբաղը իր մարտական ոգին չի կորցրել։ Ղարաբաղի ժողովուրդը ստեղապրելու է։ Սա իմ papերի հայրենիքն է, ուր են գնում, ո՞նց գնանք։ Հասակով մեծ են։ Այսօր կամ վաղը չկամ, բայց ինձ համար նույնը չի Ղարաբաղի ճակատագիրը։ Ստեղ իմ երեխաներն են ապրում, իմ թորներն են ապրում, ծորն ունեմ արդեն ես։ Ստեղ պիտի ապրեն։ Որոս իմ papերի գերեզմանն է ստեղ։ Այս վերջի միտինգները ինձ ոգեշնչում է, որ ազգը, ժողովուրդը մի բան կանի։ Ամենածանր մոմենտներին միշտ ծնվել է այդ հերոսը, մեր ցանկալի մարդը առաջնորդը ծնվել է եւ սպասում եմ։ Ղարաբաղի ղեկավարությունը պետք է ժողովրդին համախմբեն։ Համախմբենք եւ միասին գործենք։ Այս դրությունից պիտի դուրս գանք։ Ղարաբաղցին չպիտի լքի այս հողը։ Սա մեր հազարամյակների մեր պապական հողն է։ Ուր են գնում։ Ոչ միտեղ չունեն գնալու մենք աշխատանքի բերումով եղել եմ Շվեյցարիայում, որ աշխարհի ամենագեղեցիկ երկրներից մեկը։ Ղարաբաղը Շվեյցարիայից գեղեցիկ է։ Ամենալավ երկիրը սա է։ <laughs> Գեղեցիկ էլ չլինի, եթե քո հայրենիքն է, քո ծննդավայրը, ուրեմն այն աշխարհի ամենագեղեցիկ անկյունն է։ Ա, մեր հաղթանակը որ ունենք համայն հայության հաղթանակներ ես որ հիշում եմ ոդկով անտառներով հայաստանից կամավորական ջոկատները այն ժամանակ բուս փող էին տալիս գալիս էին ստկրվում էինք քանի քանի մարդիկ եմ ես տեղավոր էր այդտեղ եւ քանի քանի տղաներ էին այդտեղ զոհվել են հերոսացել են Եկել եւ պաշտպան Լեննականից էին, Հրազդանից էին, Արզնիից էին։ Մեր շոշի ջոկատի մեջ Հայաստանից եկած ահագին տղեր կային ազգը պետք է նորից համախմբվի, երացնվի ու համախմբվի, պետք է մենք կարողանանք նախքին պաթոսը, ազգային ոգին նորից բարձրացնենք եւ հաղթանակը մեր է կլինի։ Հետո մեր տղաները գիտեն թուրքերը ոնց են ծողոպորում, ոնց են փախչում։ Հիշում եմ, որ պոստերում ես հաճախագելնում եմ ժամանակ խնդրում էին, որ եթե հարձակվելով ասեք փախչեք, չգաք մեզ գոտորեք։ Մենք թողենք փախչեք ելի առաջ եկեք։ 2020 թվականի պատերազմում մեր պարտությունը կոտրեց մեր ոգին։ Ոգին կոտրվեց, հետո ապշելու բանը լավ հրամանատարներ ունեինք, շատ լավ հրամանատարներ։ Կարծես մի ձևի անտարբեր էին դարձել, շատ լավ գեներալներ ունենք, լավ տղեկ շատ ունենք։ Միթե նրանք չկարողացան կազմակերպել։ Պիտի ղեկը վերցնեին, ձերքը կազմակերպեին։ 2020 թվականի պատերազմից անցել է երկու տարուց ավելի։ Այդ ժամանակը որքան արդյունավետ օգտագործեցինք երկիրը վերականգնելու, սոցիալական անարդարությունը մեղմելու, իշխանությունների եւ ժողովրդի միջև վստահություն հաստատելու համար։ Մեր վերջի երկու միտինգը վստահության քվոտա էր, որ իր հույսը, իր վստահությունը չի կորցրել ժողովուրդը ուրեմն ժողովուրդը վստահությունը վստահությունը ինչ վստահության մասին է ապրելու բայց իշխանությունների հանդեպ վստահությունը իշխանությունների հանդեպ վստահությունը իշխանությունների հանդեպ վստահությունը նույնիսկ պատերազմից հետո անարթարությունները շարունակվում էին ես օրինակ առիթ եմ ունեցել մեր ղեկավարների հետ անձնական շփումներ ունենամ մուղը չի տեղավորի որ նրանք մյուսների նման հայրենասեր չեն բայց թե ինչ է կատարվում, որ համախմբումը ժողովուրդը պիտի միանա ղեկավարությանը, ղեկավար ժողովուրդ միասնական պիտի, ոնց որ առաջ է եղել։ Իսկ գուցե, իսկ գուցե ղեկավարությունը ինքը միանա ժողովրդին։ Ես գիտեմ, թե մեր ժողովուրդը Ղարաբաղի ղեկավարությունը, ես բացական կարծիք ունեմ Հայաստանի իշխանությունների հանդեպ շատ բացական կարծիք ունեմ որ կարծես թե ինչ որ հատուկ խունտ է մտած այնտեղ իշխանությունը զավթած ու հակահայկական ոչ թե հակաարցախյան այլ հակահայկական եթե շարունակվի արդեն զանգես զուրու արդեն մնաց Հայաստանը վարի է գնում երկիրը ձերքներից ընկնում է բայց ղեկավարությունը ժողովուրդը պիտի համախմբի ուրիշ ձև չկա պետք է համախմբել եւ միասին պայքարել Այսինքն ղեկավարությունը չգործի առանձին եւ այլ նպատակ ունենա, քան ժողովուրդը ունի։ Իշխանությունը պիտի ժողովրդից ծնվի։ Ես ընդամենը մի փոքր մասշտաբի ղեկավար եմ աշխատել։ Մտքովս չի անցնի, որ ես հանկարծ ժողովրդի դեմ գնամ։ Դա անհնարին է։ Հետո պատմության մեջ ինչքան ուսումնասիրում ենք, դեպք չեմ հանդիպել, որ երկրի համար մեկ ղեկավարը դավաճաներ կարող է լինել Բայց համար մեկ ղեկավարը եթե այդ երկրի որ ժողովուրդ որ իրեն դրան դավաճա, դա սարսափելի բան է, դա հազվագյուտ երևույթ։ Ադրբեջանը ինձ թվում է արդեն կասկածում է, որ շրջափակմամբ շուրջ երկու ամիս է շրջափակման մեջ ենք։ Կհարկադրի արցախցիներից լքել մեր տունը կամ դառնալ իր հպատակը։ Ձեր կարծիքով նրա հաջորդ քայլը որը կլինի։ Հիմնական քայլերը իրասարսափից է։ Ալիևի դիրքերը իր երկրում ամուրց են։ Նրա միակ խաղաթուղթը, որ կարող է ժողովրդին ապացուցել, Ղարաբաղի հարցն է։ Եվ դրա համար Ղարաբաղի հարցը ինքը հաշվում է լուծել, ինքը հաշվում է որ Փաշինյանը ստորագրություն է տվել, որ տարածքային ինչ որ ամբողջականություն բան, դա ձևականություն է։ Ես դրան չեմ հավատում ինքն չի հավատում։ Դուք չեք հավատում, որ Փաշինյանը Արցախը դիտարկում է որպես Ադրբեջանի մաս։ Մենք հայտարարել։ Պրահայում այդ համաձայնությունը ձեռք է բերվել։ Եթե ճիշտը խոսեմ, Փաշինյանը չնչի մարդ է, Փաշինյանը եւ նրա նմանները շատ չնչին մարդիկ են, որ Ղարաբաղի ճակատագիր լուծեն։ Բայց արդեն դա օգտագործում է Ալիևը իր նպատակին հասնելու համար։ Ինչ Լաչինի Միջանսկ, եթե Արցախը իմն է, ինչ հա։ Միջանսկի մասին է խոսքը։ Ստեղծվել է դա ամենասարսափելին գիտեք որնա որ արտասահմանում Ֆրանսիայի, Ամերիկայի ղեկավարության մեջ Հայաստանը եւ Ղարաբաղի հարցը ներկայացնողը նույն մարդն է։ Այսինքն Ալիևն ու Փաշինյանը նույն մարդն են։ Դա Ալիևն է, Փաշինյանն էլ Ալիև։ Մենք ստեղ մեր ազգային ժողովի հայտարարությունն է որ ոստոք չի կարող Ղարաբաղ հանձնել։ Դա մենակ մեզ համար չի։ Իսկ եթե ուժով պարտադրեն 20 թվականին էլ չենք սպասում, որ կպարտվենք, բայց եղավ այնինչ եղավ։ Հիմա մենք ասում ենք չենք հանձնվի, մեր հողը չենք լքի, Բայց աշխարհի համար մենք եղած չեղած մեկ է։ Խոշոր խաղացողների շահեր են բախվում մեր տարածաշրջանում։ Արեմուտն ուզում է, որ Արցախը լինի Ադրբեջանի կազմում։ Իհարկե, նրա նպատակը Ռուսաստանին հարավային Կովկասից դուրս մղելն է։ Եվ Հայաստանը դեմ չէ, Հայաստանը դիտարկում է Արցախը Ադրբեջանի կազմում։ Ռուսաստանն առաջարկել է Արցախի կարգավիճակի հարցը հետաձգել, բայց նրան կարծես լսող չկա։ Եթե նա շատ նեղն ընկնի ուկրաինական ճակատում, ինձ թվում է, չի բացառում կամ այլ գործոնների պատճառով Որ... չի բացառվում, որ իր խաղապահ զորախումբը հանի Արցախից։ Ինչի վրա ենք մեր հույսը դրել։ Հանձնելը կլինի, եթե ժողովուրդը ստղից դուրս գա։ Դա վերջ կլինի։ Ամենասարսափելին դա է։ Բայց այդ սարսափելին ես չեմ սպասում։ Քաղաքական գործ չեմ, չեմ կարող նրբին քաղաքական վերլուծություններ կատարել, բայց Ռուսաստանը իր պահվածքը Ղարաբաղի հանդեպ անընդունելի եմ համարում։ Ընդհանրապես Կովկասում մնացալ մի հատ ոտի տեղ, դա Հայաստանն է։ Ինք համոզված է, Ադրբեջանը իրենը չի, ընդհանրապես Ալիևը խաղացնում է, խաղում են իր հետ։ Վրաստանը ընդհանրապես կորցրել է նա, Մնացել է մի հատ Հայաստան։ Հայաստանը կորցնելուց, իսկ եթե կո Բայց Հայաստանում, տեսեք, հակառուսական հիստերիայի Ռուսաստանի իշխանությունները դրա նպաստել են։ Այնուամենայնիվ, ինչի վրա ենք մենք մեր հույսը դրել։ Առաջին հերթին մեր վրա պիտի դնենք։ Մեր հույսը պետք է դնենք համայն հայության վրա։ Ամբողջ աշխարհի հայությունը պետք է կանգնի ու Ղարաբաղ պահի։ Չկա Ղարաբաղ, չի լինի Հայաստան։ 1988-ին, երբ Արցախը ոտքի ելավ Մայր Հայաստանին վերամիավորվելու համար, մեր դեմ դռները փակեցին։ Գտանք ելքը եւ կենաց ու մահու պայքարից պատվով դուրս եկանք։ Որն է ելքը այսօր։ 88-ի հաջողությունը պիտի կրկնվի։ Հայաստանում էսպիսի գործընթացները Արցախի օկտին չի խոսում։ Ներկա գործընթացը պիտի արմատապես փոխվի ամենագլխավորը։ Ինչպես փոխել Ես մեթոդները չեմ ուսում մանրացնել։ Արդյոք պիտի մի մարդը իր ստորագրությամբ ժողովրդի ճակատագիր որոշի։ Բացարձակ չի ընդունվի դա։ Չի ընդունի, ինչ որ մի վախկոտ գլխարկի վրագրած դուխով իրականում դուխից բացարձակապես զուրկ մի հատ քարնազար քարնազար կնախանձի նրան եւ ոհմակով ծախ ոհմակով հայտնելա տեղ իրեն ընդդիմություն չկա։ Ընդդիմությունն էլ սատույլ։ Ընդդիմությունը ժողովրդի մեջ հերինակություն չունի։ Հետո այս մարդու իշխանության գալը ամբողջ իր գործնեությունը ստի վրա է հիմնված։ Նա քնում է վեր կնում որ վաղը ինչ ստերը հայտնելու, սրան մրոտի, նրան մրոտի, այնպեսի գործնեության է գնում, որ ժողովրդի ուշադրությունը շեղի։ Ինքը այս ռոպեին նստած է տգետ խավի վրա, Նանց է կարում խափի։ Մեկ էլ այն գրագետ խավի վրա, որոնք փողի ծարավեն, պարտկերանում բերում բազան։ Մենք այնքան պատվազուրկ ժողովուրդ ենք, որ չենք կարողանում նման իշխանությանը հերացնել։ Մեր մեջ այս ռոպեին կան, ինչպես նախկինում մեր ազգը հերոսներ ծնեց, ավոցնեց, ասկոլկա ծնեց, Վլադիմիր ծնեց, ագոցնեց, շատ-շատ բայց այսօր մեզ քաղաքական գործիչներ են հարկավոր, քաղաքական առաջնորդներ։ Ես ասում եմ, հույս ունեմ, կծնվի այդ մարդը, որը իր վրա կվերցնի այդ ամբողջ այդ ցանրբերը, ցանրբերը եւ կլինի մեր նոր այ Վազգեն Սարգսյանի պես մի հզոր մարդ է պետք։ Եվ նրա մեջ ազգային ոգին ենքան բարձր կլինի, կվարակի ամբողջ ժողովրդին ազգային ոգին նորից վեր կհառնի։ Ես այդ հույսին եմ։ Շնորհակալություն։ Ավարտվեց հայաց հաղորդաշարի հերթական 2023 թվականի փետրվարի 7-ի թողարկումը։ Հանրային ռադիոյի ստուդիայում հյուրընկալել էինք Արցախյան շարժման ակտիվիստ Ամո Նարիմանյանին։